هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد تكيوة tunazungumzia مسألة ya kuzika نبي نبو أمبتانا نكوزيكا ni katika ميت anapowekwa ndani ya kaburi wenye kumweka wawe wenye kusema bismillahi wa ala sunnati rasulillah ama bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alayhi wasallama na dalili juu ya haya hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anasema kuwa anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama kana idha wada'a almayyita fil qabri qal kwamba rasul sallallahu alaihi wasallama alikuwa mwenye kusema pindi anamweka mayit kwenye kabri anasema namna gani anasema anasema akiambia maswahaba idha wada'tum mautakum fil qubur faqulu bismillah wa ala sunnati rasulillah wa fi riwayatin bismillah wa ala millati rasulillah mnapozika wafu zenu mnapowatia ndani ya makaburi semeni maneno haya bismillah wa ala millati rasulillah ama bismillah wa ala sunnati rasulillah na vile vile mtu aweza kusema bismillah wa billah wa ala millati rasulillah sallallahu alayhi wasallama bismillah wa billah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallama na vile vile kuna hadithi ya rasul sallallahu alaihi wasallama anasema kuwa almayitu idha wudhi'a fi qabrihi mayit anapowekwa ndani ya kaburi lake فليقل الذين يضعونه حين يوضع fi اللحد ومweke wenye kusema pindi wanapomweka ndani ya mwana ndani bismillah wa billah wa ala millati rasulillahi sallallahu alayhi wasallama hii ni dua tunapomwingiza mayit ndani ya kaburi na kisha baada ya kumwingiza ndani ya kaburi inapendezwa kwa yule aliyekuwa karibu hapo ama ameshiriki kuzika ayo mwenye kumwaga mchanga kwa mikono yake mara tatu ni inapendezwa kwa yule aliye kaburini achukue mchanga amwage mara tatu kwenye kaburi hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema kuwa anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam salla ala janaza kwamba rasul sallallahu alayhi wasallama aliswalia janaza thumma ata almayyit fahatha alayhi min qibali ra'sihi thalathan Maiti alipoingizwa ndani ya kaburi akaja upande wa kichwa chake akamwaga mchanga mara tatu na kisha baada ya kuzika inapendezwa katika sunna kaburi kunyanyuliwa kidogo kadiri ya shibri moja kutoka kwenye ardhi yani baada ya mtu kuzikwa kaburi inyanyuliwe kwa shibri moja yani isiwe sawasawa na ardhi bali inyanyuke kidogo kama ilivyokuwa inafanyika wakati wa Rasul sallallahu alaihi wasallama na vile vile kaburi yake nayo vile vile ilinyanyuliwa kwa kadiri ya shibri moja na vile vile hakuna ubaya mtu kuweka alama kwenye kaburi khasatan alama hiyo ikiwa ni mawe ili ijulikaniwe kwamba hii ni kaburi na vile vile kila atakayefariki azuke sehemu kama hiyo hadithi ya al-Muttalib ibn Abi Wadaa radhiyallahu anhu anasema alipofariki Uthman ibn Mad'un radhiyallahu anhu ambaye ni ndugu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kunyonya yeye na Rasul sallallahu alaihi wasallama wamenyonyeshwa na mama mmoja alipofariki Uthman ibn Mad'un radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallama aliamrisha moja kati ya maswahaba ambebee na kumletea jiwe sahaba huyo akashindwa jiwe lilikuwa zito akakwenda mwenyewe rasuli sallallahu alaihi wasallama akalibeba akaja akaweka juu ya kaburi upande wa kichwa alilibeba na kuliweka juu ya kaburi upande wa kichwa kisha akasema hii ni alama naiweka ili niweze kujua kaburi ya ndugu yangu na vile vile kumzika kila aliyefariki kati ya watu wangu na baada ya kumzika mayit tukaweka alama kama hiyo ambao ni jiwe kuna talqin ambao baadhi ya watu wanafanya talqin kama hiyo hadithi inayoizungumzia ni hadithi ambayo haina nguvu utapata mtu amezikwa ama anapozikwa anaambiwa kwamba wakija kwako malaika hao wawili wasikushtue kabisa wakikuuliza kadha wa kadha wewe wape jibu ama lile ambalo limethibiti kwa rasul sallallahu alaihi wasallama ni watu kusimama kwenye kaburi na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amthibitishe huyu mayit na vile vile kumsamehe madhambi yake unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amthibitishe huyu mayit na kumsamehe madhambi yake na vile vile kuwahimiza waliohudhuria wafanye hivyo hivyo tukiangalia hadithi ya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu anasema kwamba kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallama idha faragha min dafni al-mayyit kwamba rasul sallallahu alayhi wasallama alikuwa anapomaliza kumzika mayit waqafa alayhi faqala anasimama kwenye kaburi na kusema istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al'ana yus'al muombeeni maghfira mwenzenu huyu muombeeni maghfira huyu mwenzenu na vile vile muombeeni Allah subhanahu wa ta'ala amthibitishe aweze kuyajibisha haya maswali hakika yeye hivi sasa yuwaulizwa hakika yeye hivi sasa yuwaulizwa ndio katika dua yake اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم اغfir lahu allahumma thabbithu e ee mwenyezi Mungu msamehe madhambi yake mthibitishe mpe uwezo aweze kuyajibisha haya maswali na vile vile inajuzu katika hali ya kuzika watu kuketi na kukumbushana masala yanayoambatana na maut na baada ya maut kwa sababu mara nyingi katika hali kama hiyo nafsi za watu zimelainika mtu anakuwa na huzuni mtu anakuwa na majonzi mtu anakuwa mwenye kusikitika kwa sababu kafiliwa imma ni mzazi wake ama mtu anayemjua sasa katika hali kama hiyo ni aula zaidi watu waketi wakumbushwe masala yanayoambatana na mauti na vile vile baada ya mauti hali itakuwa namna gani tukiangalia hadithi ya Barra ibn Azib radhiyallahu anhu anasema kuwa tulitoka pamoja na Rasul sallallahu alaihi wasallama kwa janaza ya moja kati ya maswahaba zake wa Madina hadi tulipofika kaburini na katika hali ya janaza kuingizwa ndani ya kaburi Rasul sallallahu alaihi wasallama aliketi hali ya kuwa ameelekea upande wa qibla na baada ya kuketi maswahaba vile vile waliketi wakimzingira Rasul sallallahu alaihi wasallama kana kwamba juu ya vichwa vyao kuna ndege yani wameketi kwa utulivu wa hali ya juu kabisa na mkononi mwake alikuwa na kijiti kijiti hicho anadunga juu ya ardhi anapigapiga juu ya ardhi inaacha alama kisha akatazama mbinguni akatazama ardhini akanyanyua macho yake juu akarudisha chini mara tatu akaambia maswahaba ista'idhu billahi min adhabil qabr muombeni Allah awalinde na kuepusheni na adhabu ya kaburi amewaambia mara mbili ama mara tatu kisha naye akasema Allahumma inni a'udhu bika min adhabi qabr Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr mara tatu ee Mwenyezi Mungu mimi najilinda kwako kutokamana na adhabu ya kaburi akazidi kusema innal abda almu'mina idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah hakika mja mu'min aliyemwamini Allah akatenda amali ya khairi anapoondoka hapa duniani akawa mwenye kuelekea akhira nazara ilayhi malaikatun minas samaa huteremkiwa na malaika kutoka mbinguni hao malaika nyuso zao ni nyeupe kana kwamba ni jua yani inaangaza kama jua wanakuja na sanda kutoka peponi na vile vile manukato kutoka peponi wanakuja wanaketi kiasi kwamba huyu jamaa anawatazama lakini hawezi kuzungumza katika hali kama hiyo anakuja malakul maut na malakul maut ni malaika anayetoa roho za watu ingawa kuna baadhi ya watu ama wengi miongoni mwa watu wanamuita kwamba ni Azrail ama Israil lakini jina lake ni Malakul Maut na hivi ndivyo ilivyothibiti katika Qur'an na Sunna ya Rasul sallallahu alaihi wasallama ndani ya Qur'ani imekuja aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum sema kwamba atawafisheni malakul maut ambaye amewakilishwa na haya majukumu kwa hivyo jina lake ni malakul maut anakuja hadi kwenye kichwa cha huyo ambaye umri wake umeshamalizika kisha anasema ayatuha an-nafsu at-tayyiba wa fi riwayatin al-mutma'inna ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan ewe nafsi nzuri nafsi iliyotulizana kwa toa ya Allah toka ukiwa na msamaha wa Allah na radhi zake nafsi kama hiyo inatolewa baada ya kutolewa wale malaika wanaitia ndani ya ile sanda pamoja na manukato ndani ya ile sanda iliyo na manukato roho kama hiyo inapelekwa moja kwa moja juu mbinguni sasa kila mlango wa mbingu unapopishwa unapovishwa wale malaika wanauliza hii roho hii roho ya mja mwema ni nani huyu hii roho ni ya nani sasa baada ya hapo wanaambiwa kwamba hii ni roho ya fulani bin fulani kwa majina yake mazuri sasa roho kama hiyo inapelekwa hadi mbingu ya juu kabisa baada ya hapo inafunguliwa milango yote na kisha inasajiliwa sehemu inayoitwa illiyun wama adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu almuqarrabun baada ya kusajiliwa sehemu kama hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatoa amri inasemwa kuwa mrudisheni ardhini hakika mimi nimetoa ahadi kwamba nimewaumba kutokamana na ardhi na katika ardhi watarudi tena na kutokamana na ardhi nitawafufua mara nyingine roho kama hiyo inarudishwa baada ya hapo jamaa anachukuliwa na kupelekwa kaburini kwenda kuzikwa sasa anapozikwa jamaa wakageuka kurudi zao fa innahu yasma'u khafqan 'ali ashabihi idha wallaw anhu mudbirin anasikia michakato ya miguu yao yani anasikia kwamba hao jamaa hivi sasa wanakwenda katika hali kama hiyo huteremkiwa na malaika wawili hao malaika wanamketisha na kumuuliza haya maswali mar rabbuka nani mola wako sasa madama ni mchaji Mungu anatenda amali ya khairi anajibisha kuwa rabbi Allah mola wangu ni Allah subhanahu wa ta'ala kisha hawa malaika wanamuuliza tena madinuka ipi dini yako anasema dini ya islam kisha wanamuuliza kwa mara ya tatu ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum unasemaje kumhusu huyu mtu aliyetumwa kwenu ambaye ni rasul sallallahu alaihi wasallama anaulizwa unasema vipi kumhusu huyu mtu anajibisha akisema huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallama yeye ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala malaika wanamuuliza tena umejua vipi umepata ilmu ipi kujua kwamba yeye ndiye mjumbe wa Allah jamaa anasema kwamba qara'tu kitab Allah faamantu bihi wasaddaqtu mimi nilisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala nikaamini nikasadikisha kisha baada ya kujibisha haya maswali yote baada ya kujibisha haya maswali yote Rasul sallallahu alaihi wasallama akasomea maswahaba aya hii yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli fi fil hayati dunya Allah subhanahu wa ta'ala anawathibitisha wale walioamini kutamka haya maneno yaliyothibiti maneno haya ya nguvu kabisa katika uhai wa dunia na hii ni mtu anapoingizwa ndani ya kaburi anaulizwa man rabbi Allah ma dinuka dini ya islam man nabiyuka nabii Muhammadun sallallahu alaihi wasallama kisha baada ya hapo analingania mlinganizi kutoka mbinguni akisema an sadaqa abdi huyu mja wangu kasema kweli kabisa fafrishuhu min aljanna wa albisuhu min aljanna waftahu lahu baban ila aljanna huyu mja wangu kasema ukweli mtandikieni sehemu peponi mvisheni mavazi ya janna na vile vile mfungulieni mlango wa kwenda peponi baada ya milango kufunguliwa harufu nzuri manukato mazuri ya pepo yanamfikia akiwa wapi kaburini anaona sehemu wazi kabisa katika hali kama hiyo anajiliwa na mtu aliye na sura nzuri mavazi mazuri ana manukato mazuri ananukia vizuri huyo jamaa anamwambia anamuuliza mbona uso wako una, una, una kheri kana kwamba wewe una bishara nzuri hebu nieleze wewe ni nani jamaa anamwambia hii ndio siku ambayo ulikuwa unaahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala mimi ni amali yako ya kheri mimi ni amali yako ya kheri na hii ndio siku ambayo ulikuwa unaahidiwa katika uhai wako wa dunia baada ya hapo anasema namna gani anaambiwa na huyo jamaa aliyekuja ana amaluka salih mimi ni amali yako njema fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ita'ati llah mimi sikukujua ila nilikujua kwa sifa gani ulikuwa wa haraka mno kumtii Allah subhanahu wa ta'ala batian fi ma'siyati llah hukuwa wa haraka kumasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa masala ya taa unakwenda haraka kabisa ama katika maasi huna mbio hizo fajazakallahu khairan Allah akujaze kila la khairi thumma yuftahu lahu babun ila aljanna wa babun ila an-nar anafunguliwa milango miwili mlango wa pepo na mlango wa moto kisha anaambiwa hadha manziluka law asaita allaha hii sehemu ya moto wa jahannam ndio ingelikuwa sehemu yako lau ungelimasi Allah subhanahu wa ta'ala kule duniani lakin abdalaka Allah bihi hadha Allah amekubadilishia badala ya moto anakupa janna sasa jamaa huyo anapotazama neema na khairi iliyokuwa peponi anakuwa na furaha na kusema rabbi ajil qiyama saa e mwenyezi Mungu harakisha kiyama kisimame ili niweze kurudi kwa watu wangu kule kule peponi niweze kuipata mali ambayo umeniandalia na kila aina ya khairi huyo ni mja anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala ama kinyume na huyo anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala ni yule mja ambaye alimkanusha na kumkaidi Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani mja ambaye ni muovu mja ambaye ni kafir fajir anapoondoka hapa duniani akawa anaelekea akhira naye vile vile huteremkiwa na malaika malaika ambao sifa zao ni zipi ghiladhun shidadun wenye hasira mno tena wenye nguvu ajabu wanakuja katika sura ya kazi sudul wujuh wanakuja na nyuso ambazo ni nyeusi ajabu wanakuja na kifaa kutoka katika moto wa jahannam wanaketi karibu naye kiasi kwamba anawatazama baada ya hapo anakuja malakul maut hadi kwenye kichwa chake anaketi karibu na kichwa chake kisha anasema ewe roho chafu ewe roho mbaya toka ukiwa na ghadhabu na hasira ya Allah subhanahu wa ta'ala roho kama hiyo inatolewa kwa shida kabisa inatolewa kwa uchungu wa hali ya juu kabisa baada ya kutolewa kila malaika aliyekuwa baina ya mbingu na ardhi analaani roho kama hiyo inapelekwa juu mbinguni milango ya mbingu yote inafungwa wanajaribu kupisha, kubisha mlango kule milango yote inafungwa hakuna mlango ila umefungwa na kila waliokuwa juu mbinguni wanamlaani kisha anaitwa kwa majina yake mabaya baada ya hapo roho kama hiyo inatupwa kwa sababu kule juu milango yote imefungwa malaika wanaulizana ma hadha ruhul khabith hii roho chafu hii roho mbaya ni ya nani wanaambiwa kwamba hii ni roho ya fulani bin fulani kwa majina yake mabaya ambayo alikuwa anaitwa nayo hapa duniani kisha roho kama hiyo inamalizikia kwa wingu wa dunia baada ya hapo rasul sallallahu alaihi wasallam akasoma kauli ya Allah inayosema la tufattahu lahum abwabu samaa roho kama hizo hazitofunguliwa milango ya, ya milango ya samaa wala yadkhuluna aljanna na watu kama hao waovu hawatoingia peponi hatta yalija aljamal fi sammi alkhiyat mpaka ngamia atakapoweza kupenya na kupitia tundu la sindano na hili ni jambo la muhali haliwezekani yani hawatofungulia milango ya mbingu wala hawataingia peponi mpaka ngamia aweze kupenya kwenye tundu la sindano ndipo hapo Allah subhanahu wa ta'ala anasema andikeni roho hii sehemu inayoitwa sijin kwenye ardhi ya chini kabisa kisha baada ya hapo Allah anazidi kusema aidu abdi ila al-ardhi huyu mja wangu mrudisheni wapi kule kule ardhini fa inni wa'adtuhum mimi niliwapa ahadi hawa binadamu anni minha khalaqtuhum kwamba nimewaumba madha na ardhi wa fiha uiduhum na katika ardhi nitawarudisha na hii ni baada ya wao kufa ama kufariki wa minha ukhrijuhum taratan ukhra na madha na ardhi nitawafufua na kuwatoa mara nyingine na hii ni siku ya kiyama roho kama hiyo inatupwa kabisa baada ya kutupwa inakuja kuanguka kwa mwili huo kisha rasul sallallahu alaihi wasallama akasoma aya ya Qur'an kwamba wale wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wale wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni kana kwamba wametupwa wakaanguka kutoka kule juu mbinguni sasa nyama zao zikawa zinaliwa na ndege ama upepo unapeleka sehemu ya mbali kabisa kisha baada ya roho kama hiyo kutupwa jamaa wake wanamchukua na kumpeleka wapi kaburini kumzika anajiliwa na malaika wawili vile vile wanamuuliza yale yale maswali mar rabbuka ma dinuka man nabiyuka jamaa anakosa jibu anakuwa na mshangao mkubwa kabisa anasema ha ha yani amechanganyikiwa hajui atasema kitu gani kisha anasema mimi sijui anaulizwa kumhusu rasul sallallahu alaihi wasallam ni nani anasema kwamba mimi sijui nilisikia tu watu wakisema haya maneno je hukusoma hukutaka kujua ndipo baada ya hapo analingania mlinganizi kutoka mbinguni kwamba huyu jamaa akasema urongo atandikiwe sehemu katika moto wa jahannam afunguliwe mlango wa kwenda katika moto wa jahannam na katika hali kama hiyo ukali wa moto wa jahannam sumu ya moto wa jahannam inamfikia kaburi yake inaanza kumbana kiasi kwamba mbavu zake zinapitana yani anabanwa kiasi kwamba mbavu, mbavu ya kulia na kushoto inakutana baada ya hapo anajiliwa na mtu aliye na sura mbaya kabisa mavazi mabaya ananuka ajabu anamwambia hii ndio siku ambayo ulikuwa unaelezwa kule duniani wewe ni mja ambaye uliambiwa kwamba ukifa kuna kadha wa kadha ukitenda amali ya khairi kuna kadha wa kadha sasa jamaa anamuuliza wewe ni nani mbona uso wako una shari yule aliyekuja anamwambia mimi ni amali yako mbofu mimi ni amali yako mbofu fa wallahi ma alimtu illa kunta bati'an an ta'ati Allah sari'an ila ma'siyati Allah wallahi mimi sikukujua ila nilikujua na sifa hii sifa ipi ulikuwa mvivu mno kutekeleza taa ya Allah subhanahu wa ta'ala ulikuwa wa haraka mno kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala mara ngapi kunaadhiniwa hayya ala salati hayya ala alfala unakuwa mvivu ajabu hauko tayari kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ama masala ya maasiya unaposikia hayya ala dhuluka hayya ala shurbi alkhamri unakuwa wa kwanza kabisa kwenda fajazaka Allahu sharran Allah akujaze kila la shari Allah akujaze kila la shari sasa jamaa kama huyo anaanza kupata adhabu yake na adhabu kama hiyo inaendelea hadi siku ya kiyama anaadhibiwa akiwa kaburini anapigwa anakuwa mfano wa mchanga Allah subhanahu wa ta'ala anamrudisha namna alivyokuwa tena anaadhibiwa hivyo hivyo adhabu inaendelea hadi siku ya kiyama jamaa anapiga ukelele ukelele ambao yasma'uhu kullu shay'in illa thaqalain kila kiumbe kinasikia sauti kama hiyo isipokuwa binadamu na majini anafunguliwa mlango wa moto ukali wa moto unamfikia analia na kusema ee Mwenyezi Mungu usisimamishe kiyama ee Mwenyezi Mungu usisimamishe kiyama na jambo la mwisho likimalizia katika mlango huu inajuzu kumtoa mayit kwenye kaburi endapo amezikwa kwa hali ambayo ambayo haiendi sambamba na maadili ya Kiislamu kwa mfano mtu amezikwa kabla ya kuoshwa ama amezikwa pasina kuvishwa sanda katika hali kama hiyo inapendezwa aondolewe atolewe ndani ya kaburi aoshwe na kuvishwa sanda na wakati wa Rasul sallallahu alaihi wasallama jambo kama hili lilifanyika Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anaeleza kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallama alikuja kwa kaburi ya Abdullah ibn Ubay na hii ni baada ya kuzikwa akaamrisha maiti hiyo itolewe akaweka juu ya magoti yake akamtemea mate yake akamvisha vazi lake kisha akawa mwenye kumswalia kama anavyoelezea Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu na inapendezwa wala haipendezwi kwa mtu kujichimbia kaburi yake kabla ya kufa wala haipendezi mtu kujichimbia kaburi lake kabla ya kufa kwa sababu Rasul sallallahu alaihi wasallama hakufanya hivyo wala maswahaba zake hawakufanya na vile vile mtu hajui atafariki sehemu gani labda waweza kuchimba kaburi yako katika mji huu wa Nairobi lakini mauti kakupata katika mji wa maka sasa hujui utafariki wakati gani ama kujikumbusha na kifo kuzuru makaburi haina ubaya ama masala ya mtu kujichimbia kaburi ni jambo ambalo halipendezi wala halikuthibiti kwa Rasul sallallahu alaihi wasallama na kama makusudio ya mtu kujikumbusha maut basi awe mwenye kutenda amali ya kheri na kuwakumbuka waliofariki na kufanya ziara kwenye makaburi mara baada ya mara kama alivyofunza Rasul sallallahu alaihi wasallama inshallah katika haya tuliyozungumza kwa haya tuliyozungumza tutakuwa wenye kukomea hapa tukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwenye kusikia kauli na kufata kwa uzuri zaidi atupe wema hapa, wema hapa duniani na kesho akhira atuepusha na adhabu ya kaburi pamoja na adhabu ya jahannam wa sallallahu ala khair khalqi muhammadin wa alihi wasallam